Sura 22. Al-Hajj Hajj Medina 78 ajeta A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم O ljudi, gospodara svoga se bojite. Zaista će potres, kada smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Na dan, kad ga doživite, svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti. I ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šeitana prkosnoga.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 O oh, kako možete sumnjati u oživljenje? Pa mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć našu. A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog Zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate. Jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. Zalika bi anna Allaha huval haq wa annahu yuhil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir. Zato što Allah postoji i što je On kadar mrtve oživiti i što On sve može. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور I što će čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživiti. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Ima ljudi koji se o Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnuća i bez knjige svjetilje. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق hodeći nadmeno da bi s Allahova puta odvraćali. Njih na ovome svijetu čeka poniženje, a na onome svijetu daćemo im da iskuse patnju u ognju. ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد Eto to je zbog dijela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر والآخرة ذلك هو الخسران المبين Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja. Ako ga prati sreća, on je smiren. A ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvu pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je u istinu očiti gubitak. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد On se, pored Allaha, klanja onome koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti, niti mu može bilo kakvu korist pribaviti. To je zaista velika zabluda. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير Klanja se onome čije će mu klanjanje prije nauditi nego od koristi biti, a takav je doista loš zaštitnik i zao drug. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد Allah će one koji vjeruju i čine dobra dijela zaista uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći. Allah radi ono što hoće. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ Onaj ko misli da poslaniku Allah neće pomoći ni na ovome, ni na onome svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog čega se on ljuti. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد I tako, eto, mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a Allah će onome kome ono hoće na pravi put ukazati. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد Allah će na sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je zaista o svemu obavješten. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن ان الله يفعل ما يشاء Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce i mjesec i zvijezde i planine i drveće i životinje i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. Ako ga Allah ponizi, nikoga ne može poštovanim učiniti. Allah ono što hoće, radi. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم Ova dva protivnička tabora spore se oko gospodara svoga. Onima koji ne budu vjerovali, bit će odjela od vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove ljevana. يصهر به ما في بطونهم والجلود I od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim i koža. ولهم مقامع من حديد A gvozdenim maljevima bit će mlačeni. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق Kad god pokušaju zbog teškog jada iz nje izići, bit će u nju vraćeni. Iskusite patnju u užasnoj vatri. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći. U njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti. وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na put onoga koji je hvale dostojan. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i časnoga hrama, a mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina, tako i za došljaka, i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini, da ćemo da patnju nesnosnu iskusi. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo Ne smatraj nama nikoga ravni i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ i oglasi ljudima hađ. Dolazit će ti pješke i na kamilama iznureni. Dolazit će iz mjesta dalekih ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير da bi koristi imali i da bi u određene dane prilikom klanja kurbana kojim ih je Allah obskrbio njegovo ime spominjali jedite meso njihovo a nahranite i siromaha ubogog. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق Zatim, neka sa sebe prljavštinu uklone neka svoje zavjete ispune i neka oko hrama drevnoga obilaze. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور Eto toliko. Ako poštuje Allahove svetinje, uživat će milost gospodara svoga. A dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno, pa budite što dalje od kumira poganih i izbjegavajte što više govor neistiniti. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق Budite iskreno Allahu odani. Ne smatrajte nikoga njemu ravnim. A onaj ko bude smatrao da Allahu ima i koravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Eto, toliko.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 Vaš Bog je jedan Bog. Zato se samo njemu iskreno predajte, a radosnom vješću obraduj poslušne. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese i one koji molitvu obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo udjeljuju. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hađa. i vi od njih imate koristi. Zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove poređane. A kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi. Tako smo vam ih podčinili da biste zahvalni bili. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra dijela vaša. Tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. i obraduj one koji dobra djela čine. Inna Allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah doista štiti vjernike. Allah sigurno ne voli ni jednog izdajnika, nezahvalnika. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini, a Allah ih je doista kadar pomoći. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili Gospodar naš je Allah. a da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu. Ta Allah je zaista moćan i silan. Allazina مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور One koji će ako im damo vlast na zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljali, a Allahu se na kraju sve vraća. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قبلهم قوم نوح وعاد وثمود A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Nuhov i Ad i Semud poslanike smatrali lažnim. وقوم إبراهيم وقوم لوط i narod Ibrahimov, i narod Lutov, واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير استنونيتي مدينه a lažnim je smatran i Musa. I ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je samo bila kazna moja. فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale. I koliko bunareva ima zapuštenih, i koliko visokih palata ima praznih, أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što trebaju shvatiti i da uši njihove čuju ono što trebaju čuti, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, a Allah će ispuniti prijetnju svoju. Samo jedan dan u gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina po vašem računanju. وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير I koliko je bilo naselja čiji su žitelji bili nepravedni, kojima sam ja kaznu odlagao da bi ih najzad kaznio, a meni se sve vraća. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين Reci, o ljudi, ja sam tu da vas javno opomenem. فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم One koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka oproštaj i obskrba plemenita. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم A oni koji se budu trudili da dokaze naše poreknu, uvjereni da će nam umaći, bit će stanovnici u džehennemu. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته Wallahu alimun hakim. Prije tebe mi ni jednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šeitan nije, kad bi on što kazivao, ukazivanje njegovo nešto ubacio. Allah bi ono što bi šeitan ubacio, uklonio, a zatim bi riječi svoje učvrstio. Allah sve zna i mudar je. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ۖ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ Da bi ono što je šeitan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su svirepa, a nevjernici su zaista u beskrajnoj neslozi. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا إلى صراط مستقيم I da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina od gospodara tvoga, pa u nji povjerovali i da mu srca njihova budu sklona. A Allah će vjernike doista na pravi put izvesti. ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم A nevjernici neće prestati u nje sumnjati, sve dok im iznenada smrt ne dođe ili dok ne osjete patnju na onome svijetu. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم Tog dana vlast će samo Allah imati. On će im suditi. Vjernici i oni koji su dobra djela činili bit će u dženeckim bašćama uživanja. والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب muhin A nevjernici i oni koji su ajete naše poricali, oni će u patnji sramno i boraviti. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli. Jer Allah najbolje nagrađuje. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti. A Allah sve zna i blag je. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور Eto tako, a onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će sigurno pomoći. Allah je onaj koji grijehe poništava i koji ih prašta. ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير Eto tako, a Allah smjenjuje noć danom a dan noću. I Allah je onaj koji sve čuje i sve vidi. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير To je zato što Allah postoji, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, ne postoje. i zato što je Allah uzvišen i velik. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu od koje zemlja zazeleni? Allah je zaista dobar i sveznajući. Lahu ma fi samavati wa ma fil ard. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah doista nije ni o kome ovisan i on je jedini hvale dostojan. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه Inna Allaha bin nasi la rahim. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje voljom njegovom morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na zemlju, osim ako on to dopusti. Allah je u istinu prema ljudima blag i milostiv. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživiti. A čovjek je zaista nezahvalan. Likulli ummatin ja'alna man nasikuh فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kojem se trebala vladati – i ne dopusti nikako da se s tobom o tome raspravljaju. Ti pozivaj svome gospodaru jer ti si u istinu na pravome putu. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ A ako se oni budu s tobom prepirali, reci, Allah dobro zna ono što vi radite. Allahu jahkumu bejnakum jevmal l'kijamati fima kuntum fihi tahtalifun. Allah će vam na sudnjem danu presuditi o onome u čemu se razilazite. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u knjizi. To je u istinu Allahu lahko. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ يستبدل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من nasir. Mnogobošci se, pored Allaha, klanjaju onima za koje im On nije poslao nikakav dokaz i o njima sami ništa ne znaju, a mnogobošcima neće niko pomoći. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم ۖ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير A kad im se naši jasni ajeti kazuju, ti primjećuješ veliko negodovanje na licima onih što ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one koji im riječi naše kazuju. Reci, hoćete li da vam kažemo što će vam biti mrže od toga? Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno će ona prebivalište biti. Ja, nas fastami'u ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte. oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti. Nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja. Ma إن الله لقوي عزيز Oni ne poznaju Allaha kako treba, a Allah je uistinu moćan i silan. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله odabire poslanike među melekima i ljudima Allah sve čuje i sve vidi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور On zna šta su uradili i šta će uraditi, a Allahu se sve vraća. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون O vjernici, molitvu obavljajte i gospodaru svome se klanjajte.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 On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao. U vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu da bi poslanik bio svjedok protiv vas i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato molitvu obavljajte i zekat dajte i u Allaha se pouzdajte. On je gospodar vaš. I to kakav gospodar i kakav zaštitnik.